Radio Sova, Dragi slušatelji, moje ime je Davor Pejić, a sa mnom je jedna izvaredna glumica, Ana Marija Štefanac. Nazvao sam je glumicom ne zato što se volim zezat s njom, nego zato što studira na fakultetu za film i scensku umjetnost. Ana Marija, dobro večer, dobro nam došla. Dobro večer. Glumica, da. Ja vjerujem, studentica još uvijek. Studentica, ali uskoro završavaš tri godine pa ćeš biti i diploma eh, potvrđena kao glumica. Da, tako jedva čekam. Mislim vidjet ćemo kakve će prednosti donijeti, ali evo ko student isto postoje neke mogućnosti, bavim se već nekim stvarima u svom kao zanatu i dobro je. Ok, e, ja vjerujem da je svima nama jasno i svim našim slušateljima jasno je, vidimo te glumce često, bilo to na, u kazalištu, na televiziji, gdje god. I znamo otprilike što je to, kako izgleda posao glumca. Ali nekako rijetko imamo prilike razgovarati s nekim tko to studira, prvenstveno jer vas ima malo, jer je malo se ljudi prima na, na, na takve fakultete, pa me zanima tvoj put, zanima me kako, kako se postaje glumac? <laughs> <laughs> Ajmo ukratko, kako se postaje glumac? Što je prvo, što je drugo, što je treće? Pa ima, e, ovisi o pojedincu, ima različito, e, tipa ja sam, bavim se time cijeli život, dramski studio, lidrano, e, škola i slične grupe i nekako je bilo logično nastaviti ka nekom profesionalizmu i dalje se baviti time, dok ima nekih ljudi koji samo su došli i rekli želim biti glumac, došli, scenični su, imaju to nešto i jednostavno su upisali glumu. Ok, i znači prvo je odluka nekako, ok, želim biti glumac, da. ok. I sad se ja prijavim na nekakav fakultet i moram nešto pripremiti za prijamni, je li tako? Što vas to obično traže na tim prijamnima? Pa to isto ovisi o akademiji. U Hrvatskoj ima trenutno pet akademija, u Zagrebu su dvije, u Osijeku je jedna i u Lutkarstvu osim glume, ima u Splitu i ima ovdje u Rijeci kod vas i svako ima neki svoj kriterij za upis. Pa tako u Osijeku, ja sam bila u Osijeku na prijemnom, traže i e, kako glumačke monologe, pjesme što je na, većinu, na većini drugih akademija, uz to traže i lutkarske etide. A na mom fakultetu trebali smo pripremiti dva monologa, dvije pjesme, ako se sjećam, i onda ulazi se u uži krug gdje se testira naše znanje, o, opće znanje, zatim neke plesne sposobnosti, glazbene sposobnosti, kako funkcioniramo u grupi i to se nekako sve... I onda netko, nekakav tamo žiri, netko odluči, evo uzimamo tih koliko, desetak, petnaestak, dvadesetak studenta kako na kojem fakultetu. Da, i uzet ćemo te ili nećemo, dođite druge godine, nemojte se više pojavljivati, bilo Aha, znači, i kažu ti to, ako si baš ono, nisi za to, nisi za to. Pa mislim da bi trebalo biti iskreno i znaju biti iskreni ako dođeš po odgovor mhm. Iskreni. Znači, gdje god sam došla na bilo kojoj akademiji, puno sam išla <laughs> akademija i probala i u Sarajevo sam čak išla i mnogo mojih kolega je svugdje putovalo da bi upisalo ovaj, tu glumu. <laughs> o, tako da sam ovo, je došlo po nekakvo pitanje, rekla što trebam popraviti za sljedeću godinu, za sljedeće prijemne i oni su mi rekli iskreno. Super. Super. Tako da, mislim da je to i bitno u našem poslu, biti iskren mhm. i reći šta je dobro, šta nije, pohvaliti kad treba, tako da je to. Super. I ok, sad evo netko je odlučio, upisali smo akademiju. I sad evo prvi radni dan, odnosno prvi dan na fakultetu. Kako izgleda to studiranje? E, je li to sve isključivo praktičan rad, pa sad bez stolice, bez klupa i sad vi isključivo nešto e, glumite, probavate scene ili kako to izgleda? Pa sastoji se od praktičnog dijela i e, teorijskog dijela. Većinom ta praksa nekako prevladava i uglavnom se kroz, kroz neke radionice, odnosno radionice kroz semestar, ima se više područja koje se moraju pokriti i onda se radi na tome jednostavno neki period i na semestru se pokaže što, što smo napravili. Ima scenski pokret, ima scenski govor, gluma, glazbeni, čak smo imali psihofizičku pripremu glumca, igru u žanru i uz to ima i taj teorijski dio, to su neka povijest, književnost, čitanje koje prati razdoblje koje s kojim se bavim na praktikumu, neki plesovi možda. A kako onda izgleda ispit? <laughs> Imate li ispite uopće? Imamo ispite, <laughs> imamo jako puno ispita. Na, na temelju čega vas ocijene? Pa na, ocjena je nekako u dva dijela, tako su nam, nama bar objašnjavali. Kriterije to su e, zalaganje tokom semestra, što pokazuješ na satovima, tvoje zalaganje, E, rad s kolegama, u grupi, odnos prema profesorima, rekviziti, sceni, jer ti kad si na akademiji, barem kod nas je bio slučaj da smo dosta toga sami nekako radili, scenografije i oglašavali svoje neke ispite i bavili se svim područjima, znači ne samo glumom nego i svim ostalim područjima oko rada na nekoj predstavi i na kraju sama izvedba. Kako se ti snađeš, jesi li pod tom tremom, jer je uvijek neka trema u pitanju, ovaj, kako si se snašao, jesi li napravio to dobro ili si lošije i tako, ovisi. mm Šareni su semestri zapravo. I onda dobiješ ocjenu i završiš nakon tri godine prediplomski i onda odlučiš diplomski upisati. Evo, ti si pred, pred kraj ovih tri godine prediplomskog. Što ćemo s diplomskim? Zagreb, Rijeka, što ti je draže? Pa moja trenutna želja je Rijeka E, zato što mi se sviđa atmosfera na Riječkoj akademiji. Gledala sam neke njihove ispite i zbilja bih pohvalila. Odlični su mi klasa, to je neko jedinstvo koje se koje se rijetko nađe i u ansamblu poslije profesionalnom, oni to imaju i jednostavno i želim neka nova poznanstva, neka nova iskustva, tako da, eto, zašto ne probati? Zašto ne probat, držimo ti fige da ti to e, uspije. E, Prije nego što se vratimo natrag u studiju, predlažem jednu glazbenu pauzu. Evo, imaš priliku odabrati pjesmu po vlastitom izboru. Što slušamo? Pa, zbilja mogu izabrati. Zbilja. <laughs> Ako imamo, ćemo je pustiti, naravno. A možemo pustiti krešu? Naravno. A, mislim da pod time misliš krešu i kisele kiše. Imaš <laughs> neku omiljenu stvar. E, pa sve su mi omiljene, ali mogu ovo tebi dati na odabir. Evo, ja imam jednu dragu, izuzetno dragu stvar koja se zove Via Roma. Može, super. <laughs> tu smo sabrali za jedan ispit nam je bila čak ovaj, e, na akademiji u pozadini pjesmica, tako da eto, može Slušamo Via Romu, Krežu kisele kiše i vraćamo se onda u studiju. Oj, oj. Završila nam je Via Roma, Krešo kisele Kiše, s nama i dalje Ana Marija Štefanac koja studira na fakultetu za film i scensku umjetnost, dakle buduća glumica. Da. Ana Marija, super zvuči. super, da, <laughs> super zvuči Ana Marija kad završiš i diplomski, recimo u Rijeci kao što si spomenula da želiš. Mm-hmm. Što bi željela dalje? Znači, koji nekakav dio te najviše zanima? Je, hoće li to biti možda kazalište, hoće to biti televizija, hoće to biti uh, serije, hoće to biti filmovi, hoće to biti... E, kad bi ti mogla samo birat koji, bi ti, koji ti je žanr, koji dio ti je najbolji? Pa, mm, kazalište. Kazalište. Da, kazalište, kazalište, baš se bavim kazalištem cijeli život E, dramski studio u Zorin domu u Karlovcu gdje sam bila član devet godina. Zbilja nekako ostalo je na meni veliki trak taj i sam htjela bi se tim nastaviti baviti, to, to iskustvo, ta trema prije nastupa taj adrenalin koji dobiješ prije samog ulaska na scenu, ovaj, ja ne mogu opisati koliko je to ovaj, zapravo dobar osjećaj. Svi bi onako, trema, trema, to je užasno. Ne, taj u kazalištu, ta trema kazališna, zbilja nešto onako, taj adrenalin, neopisiv. Specifično je kazalište jer ne možeš ponoviti. Da, uvijek je drugačije zapravo. I kad si jednom izveo neku scenu pred tom publikom, ne možeš ti sad vratiti za backstage kao, a ne, ne, oprostite <laughs> ekipa, sad ću ja ponoviti drugu scenu, samo malo da se mi pripremimo. Nema ko na filmu ponavljanja scene, snimanje pa rez, pa, pa ćemo to pomontirati kasnije. A da, zato postoje probe koje su, traju veliki period, ovisi u dogovoru s kazalištem ili kakav se projekt radi. E, traju te probe da bi čim manje bilo grešaka, ali uvijek stavi se neki prostor za improvizaciju, za neku slučajnost. Zapravo je dobro da se dogode neke greškice jer iz tih grešaka nastaje, po meni bar ja tako mislim, to kazalište, taj neki čar koji koji se ne može nam, na, namontirat, nariktati i onda onako je zapravo i to bude zanimljivo i to publika. Onako, e, to mi je baš bilo dobro, a ti ko glumac onako gledaš, pa šta se to dogodilo uopće, nisam, nisam sigurna, nisam bila svjesna u toj greškici ono nekoj koja možda nekog, nekom privukla pažnju. Kad ne bi bila glumica, kad se ne bi time bavila, što je tvoja druga strast? Što bi bila? Što bi bilo? Mm, teta u vrtiću. Da? Teta u vrtiću. Zašto baš to? Pa nekako s klincima sam si cool. Mhm. Mislim, možda ne bi bila dobra teta u vrtiću, bi ja pustila da rade ono gluposti i skaču po glavi i svašta, ali nek... Nešto sa klincima. Nešto sa klincima. Turistička animatorica ili tako nešto. Pa da, to, to me zbilja, to mi je, to mi je, tom se vidim možda, da nešto s klincima radim. Zabavni su mi, zanimljivi su mi, smatram ih kao neke prijatelje više nego... Evo, ono- ideja za budućnost spoji <laughs> glumu i, klince u, ne znam, glumačku školu za klince, na primjer, ili, ili tako nešto. <laughs> Hvala na prijedlogu. Da, ali nešto imam u planu, tako da ćemo vidjeti ovaj, nešto raditi sa klincima i tako već, već se radi ovaj, pokušavam nešto, tako da ćemo vidjeti. I za kraj, ima li neka anegdota ili, ili nešto što ti se dogodilo recimo u Zagrebu primjerice ili možda ranije, e, da si negdje, ne znam, e, pala preko nekih cipela usred scene ili da si, ne znam, ne znam, nešto ti se, pala je neka e, daska ti na glavu usred ono, probe ili nešto tako. Ima li nešto zanimljivo što ti se <laughs> dogodilo? Bilo je svačega, svačega se događalo, pogotovo na mojoj klasi, da smo svi bili jako ludi i <laughs> svako ono neki kupus. Ali... Hm. Nešto što ti je ostalo ovako u pamćenju, da si se ili ostramotila ili nasmijala ili... <laughs> Puno smo se smijali, ali dobro, na zadnjem ispitu evo iz dogodilo se da je skoro cijela klasa, neko, odnosno ne cijela klasa, ali nas par se dogodilo da smo totalno izmišljali riječi, blokirali se, ja sam prva govorila taj jedan tekst, ja sam, ja sam u jednom trenu, išao mi je neki tekst i ja sam rekla jednu riječ opć, koja nije bila u tom tekstu i samo me vratila na, na neke stvari od prije, iz, iz nekog prijašnjeg teksta ja sam samo govorila taj tekst ono, u, nebulozi i onako samo sve napamet naučeno i strahu i sad oni svi kuže da ja tu muljam, da ja brljavim. Onda se drugoj kolegici dogodilo da je usred, usred teksta zablokirala, sve nas je pogledala, mi smo se trebali na njezin pogled dignut, a ona nas je pogledala da joj neko baci tekst. I mi smo se svi dignuli gore, a nismo trebali. I ona je još govorila pet minuta, mi smo svi stajali, niko nije znao šta se dešava. I tu sam samo sve išlo tako razbrčkano, na kraju onak publika, mi svi ono, ono u panici, svi poslije plačemo grozno, grozno, onak publika, pa dobro, mi smo mislili da to tako treba, tako prijatelji, <laughs> sve u redu, dobro je Niko ništa nije skužio. Tako da, A dobro, to je super, znaš, publika ni ne zna što treba biti, što ne treba biti. Da. Ako je tako izvedeno, tako je valjda trebalo biti. <laughs> da. Ko, ko nekakvom e, slikaru, ako mu se prolije malo tinte, ne znam, ili nečega po slici, ko zna da to nije trebalo biti tamo? Da, a zapravo ti kad izvodiš nisi toga, to, treba imati zapravo da to u glavi. Publika ne zna što će se dogoditi, pa ako je pogriješiš, nik, ono, nikom ništa, tako da. Ali dobro, to se isto s nekim iskustvom, moj profesor i oni znam uvijek ono govore, nemojte, publika ne zna, smirite se, ali oni već imaju sad iskustva. iskustva, pa to ide lakše. Da. I ono, samo još dvije do tri <laughs> rečenice nekome tko se želi okušati u, glumi, u nekom tvom smjeru ili srodnim aktivnostima, što mu poručuješ? Nemojte ako niste sigurni, jer ćete odustati, teško je, nije lako, konkurencija je velika i ima jako puno posebnih ljudi, talentiranih ljudi, ali ako to zbilja želite i osjećate, probajte, nemate šta izgubit um, i niko, znači idete na bilo kakvu audiciju, casting, oni, to, to je mjesto gdje ćete se sramotiti, gdje se smijete sramotiti, tako da ne morate se ništa bojati, svi smo mi bili svakakvi <laughs> i loši, nismo znali ni govoriti, stajat, tako da sve to... Sve se to nauči. Sve se nauči, sve se može. Eto, čuli ste naši <laughs> dragi slušatelji, bila je to s nama Ana Marija Štefanac, buduća glumica, vjerujem da ćemo ti jednog dana gledati na kazališnim daskama, možda i negdje drugdje. Puno sreće i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala lijepo. Radio Silva, Silva, Silva.